Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 27, 1343 Idineklara ni Pope Clement VI sa kanyang liham na Unigentus at sinabi niya na maaari tayong kumuha ng indulhensya sa natipon na merito ng simbahang katolika na pinagtagumpayan ni Jesus at ng mga santo. Hinamon ni Martin Luther ang doktrinang ito at naging dahilan ng reformasyon ng mga protestante. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.